Die Openbaring hoofstuk 13. En toe het ek 'n dier uit die see uit sien kom met 10 horings en 7 koppe. Op sy horings was daar 10 heersers krones en op sy koppe God se lasterlike name. Die dier wat ek gesien het, het soos 'n luiperd gelyk. Sy pote was soos die van 'n beer en sy bek soos die van 'n leeu. Die draak het sy mag, sy troon en groot gesag aan hom gegee. Dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was. Maar die dodelike wond het genees en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. Die mense het die draak aanbid omdat dit hy is wat die gesag aan die dier gegee het. Hulle het ook die dier aanbid en gesê: "Wie kan die dier vergelyk word? En wie kan teen hom oorlog voer?" Die dier is toegelaat om verskriklike dinge te sê en te laster en om 42 maande lank gesag uit te oefen. Hy het teen God begin laster. Hy het God se naam en sy woonplek en die wat in die hemel bly belaster. Aan hom is daar ook mag gegee om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin. En daar is gesag aan hom gegee oor elke stam, volk, taal en nasie. Al die bewoners van die aarde sal hom aanbid almal wie se name nie van die skepping van die wêreld af geskrywe staan in die boek van die lewe, die boek van die lam wat geslag is nie. As iemand kan hoor, moet hy hierna luister. As iemand bestem is vir gevangenskap, gaan hy in gevangenskap. As iemand bestem is om met 'n swaar doodgemaak te word, word hy met 'n swaar doodgemaak. Hier het die gelowiges volharding en geloof nodig. Toe het ek 'n ander dier gesien wat uit die aarde uitkom. Hy het twee horings gehad soos 'n lamsin, maar hy het soos 'n draak gepraat. Hy oefen al die gesag van die eerste dier namens hom uit. Hy maak dat die aarde en die bewoners daarvan die eerste dier aanbid, die een waarvan die dodelike wond genees het. Hy doen groot tekens sodat hy selfs vuur van die hemel af op die aarde laat kom vir die mense om te sien. Aan hom is daar mag gegee om wondertekens namens die dier te doen, waardeur hy die bewoners van die aarde mislei. Hy sê die bewoners van die aarde ook aan om 'n beeld op te rig vir die dier wat die litteken van die slagmes het en wat weer lewend geword het. Aan hom is daar ook mag gegee om asem in die dier se beeld te blaas sodat die beeld kan praat en almal kan laat doodmaak wat nie die beeld aanbid nie. Hy verplig al die mense, klein en groot, ryk en arm, vryes en slawe, om 'n merk op hulle regterhand of op hulle voorkop te dra. En laat niemand toe om te koop of te verkoop nie, behalwe die mense wat die merk het. Die merk is die naam van die dier of die getal van sy naam. Hier is wysheid nodig. Wie verstand het, kan die getal van die dier ontsyfer, want dit is 'n mens se getal. Sy getal is 666.